marmane wong atuwa sira kundur ngedaton randhat wektune ora kaya padatan ana siniwakan pun rama menggalih bab rengkaning praja bindarata kurang bejane bindarata bakal dadi ajang pacakara Romo, cimat punden kula kaparenga putra dalem nyuwun priksa ingkang antadosaken rengkaning praja menapa rama kowe kudu arep mangerti kula nuwun inggih dadekno pangertimu nggih pining dadek kirengkaning praja ing bendarata ora ana liya ya mung kowe nggih jagat pilih kakale kula saged ndadosaken rengkaning praja Tiang awon kangge menapa kapecah ana kula nderek rama aja kleru penampa mergo kowe bisa dadi irengkaning praja iku ora mergo saka ala tumindakmu lan budi pekertimu nanging kowe bisa bakal dadi irengkaning praja mergo kowe bareng muskaton akhir diwasa sulistya warnamu dadi ujat para priya kekidung para satriya nggir nganti kelebu paribasan sandung cekluk tiba kabruk Dewi Andayawati para taruna janji greneng-greneng sing dirasani ya ming andayawati lamun sare nyumpena ya mung dewi andayawati mlaku kesandung dewi andayawati mula tak watesi nggih ora nganti setahun kas kowe ora enggal winengku priya kurang bejane rusak negaramu margo akeh para taruna akeh para jejoko ingkeng lirwo marang kewajiban mergo kaya gandrung kapiluyu marang kuwi mulonggir ingkeng bakal bisa gawe tentrem negaramu ya mung kowe kosok baline kang bisa gawe rusak negaramu ya mung kowe jaga pilih mekaten keparingipun kanjeng rama kedah putra dalem tumandang kados pundi pilih kula saged temtu badhe kula sendika nglampahi rama kowe gelem bakal nglakoni waton bisa ndadekke tentreming negaramu kula nuwun inggih ora ana liya kinariwa sura tentreming negaramu ya mung kowe kudu enggal winengku dening priya senadyan to panglamar saka manca negara wis akeh nanging mujud nawala ingkang wis gaduk ana ngarepanku ana panglamar sangka negara Ngamarta Raden Sdewa kang diutus dening Nata Ngamarta ingkang angka loro saka negara Tawang Madya utusane Raja Gandarwa Prabu Kala Drikangsa Saiki aku manut karo kowe nggih kowe duwe pamilih milih diboyong ana Ngamarta porong Tawang Madya ya mung wong atuwamu duwe gegambaran sithik kowe milih kamulyan lahir apa milih kamulyan batin yen kuwi milih kamulyan lahir kudu kuwi milih diboyong ana negara Tawang Madya jalaran bakal dadi garwaning ratu gung binatara ber bondo ber dunya ora bakal kagul pikirmu duwe penjaluk apa mesti disembadan nanging dadi garwaning ratu buta nanging yen kuwi milih kamulyan batin Lah ya kudu milih diboyong menyang Amarta. Nadyan to durung terwaca calon putra pengantin kakung nanging aku percaya yen satriya para putra kadang pendowo kabeh bagus budi pakartine. Pilih kula matur so dalem Kanjeng Rama menapa Rama mboten paring duka. Ora. Yen mekaten Rama kula kaboyong dateng negari Ngamarta inggih nderek dateng negari Pamang Madya inggih nderek. Aja nggih, aja nggih. Mumpung durung tok lakoni aja. Kowe iku putri-putraning ratu bisa dadi tepa tulodo kabeh para putri. Ing atas kowe putri ku arep wayuh priya. Sedeng priya wayuh putri nek ora bisa lenata bendina padu wae tak kandhani. Lah nek nganti kowe putri kok wayuh priya ora dibendina jutusan. kula menika mboten badhe wayuh priya. Atur kula menika dereng tumugi. Oh, urung tutuk to aturmu. Tuas terus tak cegat wae ya tutukno dhisik. Mila kula matur mekaten, kestanipun kula badhe gadah penuwun. Kowe arep duwi penjaluk. Kula nuwun inggih. Apa penjaluk? Mas Pices Raja Brana. Inten Barlian ingkang sak bluluk-bluluk gedene bakal kelakon. sanes menika kula mboten remen kebiaring bondo dunya. Lah duwe penjaluk apa? Rama kula kepengin sanget mangertos wujudipun mustikaning bumi ingkang lebet isi gambar jagat. Mustikaning bumi ingkang jero isi gambar jagat. Kula nuwun inggih. Lho saklawase aku dumadi kok agek iki aku prungu. Kowe iki ngimpi apa piye? Mboten Rama, mila panuwun kula menika. Mila Rama, kula mboten badhe mestani Narendra. Menapa satriya nadyan turun pitak pejarakan badhe kula ladosi cer saged minangkani panuwun kula. Yen ngono nggih. Aja nganti ana bebasan lidah sinambung. Amarga penuwunmu iku kaya nyolowati banget. tak parengake dina iki mijil saka taman keputren ning ya karo aku ora kok dhewe kula pun iki kowe matur dhewe ana ngersane Raden Istiwa apa dene Prabu Kurambana dewa utusan saka negara ing Tawang Madya pilih mekaten kula kantun dherek ayo nggih aja nganti anggir gatukaca lan anggir Kurambana dewa dadi pasulayan Bandayuda monggo Rama kula dherekaken napa

Tindakan pihonung pagelaran jobo ingkang merpeki marang aku dudu Raden Andoyo Kusumo. Ono satrio bagus, beranyak pasmoni. Kowe satrio di sopo kang dadaran. Kowe takon marang aku, Prabu Kurambono Dewo. Iya. Ojo kowe duwi panduga yen aku iki satrio Bindoroto. Sejatine aku iki utusan saka negara Kamarta. Waruji kadang Pandhawa kekasihku Raden Sdewa. Kowe Raden Sdewa? Iya, yoto. Ing kenging mburi. Satru Pringgondani Gatukaca. Gatukaca? Iya, Dasarata. Ana wigati apa Sdewa kowe merpeki marang aku ingkang tak anti-anti Andaya Kusuma? -anti tak jarani ku Rambono Dewa. Andaya kusuma wangsulan karo kowe supaya ngenteni ana pagelaran jaba. Iku mau mungkin ari lantaran daya-daya kowe lumengser sangka pasowanan. Amarga kowe ana setinggil binatarata kaslak nyepeti mripat. Wah, padake kelilip bawaku. Sebab opo? Sejatine sadurunge kowe tumeka nang negara Bindarata. Kaka Prabu Bindarata wis nampa kabeh kang dadi atur panuwunku nggonku smedya nglamar Dewi Andayawati mula wektu dina iki aku ingkang kadhawan dening Koko Prabu Bendarata balike marang laku kowe aja mbacut sediamu nggonmu muar gayuh Dewi Andayawati kowe baliyo wae matura karo ingkang utusan kowe sababe nggonmu bali ora entuk gawe merga Dewi Andayamati wis diboyong menyang negara Ngamarta Dini, ana ora trimane Prabu Kaladrugangsa supaya nyatakake ana negara Ngamarta cukup ngono wae jagat dewa baturus dewa apa kurambana dewa iki dudu bocah cilik teka kurung bindarata iku wis kudu dadi duta ngrampungi ora ming duta kungkunan lamun kowe ingkang mangsuli sejatine aku ora bakal manut lan kowe wis ngamar Dewi Andayawati luwih dhisik nadyan rembugku wis tinampa dening Kanjeng Diwaji Bindarata nanging rak durung kelakon Dewi Andayawati tok boyong ya durung nanging rembug wis dumadi kuwi tumrap aku gampang kowe murung nunggon war boyong Dewi Andayawati yen kowe duwe penjaluk Mas Pices Raja Brana kowe bloko karo aku bakal tak sembadani nanging Dewi Andoyowati ku tak boyong nang prajaku kowe ku muduar boyong Dewi Andoyowati iya lamun kowe ku duar boyong Dewi Andoyowati bisa ora perlu kowe mujudake Mas Pices Raja Brana Dewi Andoyowati tak ijolke lu diros tetes tegese gampangnya janji kowe bisa nyempal bauku kiwa kelawan tengen gede bisa nengker janggaku esuk apa sore kowe lakon boyong Dewi Andalewati. Babu. Kala sirnamu nantang bondo yutuk. Wani mungsuh dening aku, wedene apamu? Gedhe muras piro? Tak tengkem bangkeanmu ra kadok. Ambekmu kaya bisa mblah no langit. Ora kulak werta adol prung aku Narendra Dikdaya Stimandra Guna. Orang prajak wis pilih tanding duk deng samaladeng gegeduk samaladuk. samaladuk. wani tanding mungsuh karo aku mungsuh kanggo stampel kuwandamu. Aku ora wedi swara sing dadi nyatan. Yen pancen kowe nyoto stimo ndraguna, kembarono gadhe dalam. Eno kapralemu janda banggamu sabuti berbatang. Sumbulur kuwandamu di bantangan wilayah. dasarmu apa? Dasar kula mboten wedi. Ora iya. Mesthi wae nek kowe wedi ora mani ngantem. Ha iya. Ya ngajrih menika aja meneh ngantem nendang wani yo. Mandeng kemawon mboten wani, wani-wanine ming lirik kok niku. Ngelirik mon singse singse. Mila kula wani ngantem, wani nendang menika jalaran dasar kula mboten wedi. aku ra medo nek kendel tenan wong wis gedhe. Nggih. Gatukaca. Lho. Kowe tekan negara Bindarata kuwi nderek pun paman apa tekamu kuwi mirunggan teko karepmu dhewe? Nderek paman. Kowe wani ngantem raja iki mau sing dawuh sapa? Mboten wonten. Aku sing rembugan dulung apa-apa meneng-meneng ngantem dhisik. Rak gawe gelo to. paman cuwo pun kulo kagali lebat tiang lepat meniko jernyiun pangapunten rampung ning gulik marem niku rak angel kulo sakit ngantem rumiin niku rak marem manah kulo kadu koco kulo iki ora guyon kowe krungu dhewe pangandikan koko prabu toto tentrem bendoroto dipasrahke aku Rojo tantang tantangan karo aku jurung tak poro tangan kowe disiki padha karo kowe ngilani dadane Dewa. Apa satriya gumlaring jagat sing digdaya dhewe ming gathuk kaca Kowe ngina karo aku, dianggep aku ora wani karo raja iki ya. Kowe kena temandang, nek wis ana dawuhku. Durung ana dawuhku ora keno temandang. Wah. Paman Sedewa keterangan duka tenan. Duka tenan padake sembrono apa? Galwirang. wirang. Kalepatan kula nyuwun pangapunten. Ning ya manuh kok ngono kuwi. Ayo mundur. Kapan teman tak ngawas kowe. Ih, malah kleresan kula ningali iki mawon. Oh, argawe wirangis dewa kok. Kurang bono dewa aja tinggal playu mungsu mus dewa digaruk aja. sejatine karo aku kanca apa mungsuh? Wah, menika angel angin kula wangsulan. Pikajengan kula ih kanca dene saking griya bidal sareng. Dugi mriki sareng dene wonten mriki badhe ngejak dados mungsuh anggih nderek mawon. Kelu apa nek kowe karo aku kanca? Angger kabur tok tampani tok seleke tinggal lunga. kabur tok tampani saneke tinggal lunga. Ngono iki karepmu piye? Kula menika ra ajri menawi lepat piye raosipun tiang menika menawi nampung derek kados ngaten menika. Temandang menapa kemawon menawi dereng wonten dawuhipun ingkang dipun dereki menika kuatos yen lepat. Wau kula nak jotos raja menika wau lepat mergi dereng dipun paringi dawuh paman. Kula sampun pun dukani. lajeng pendan bunto yudo ulung ngertos dan kabur menawi penjenggan dumawah pratolo mboten mentolo rausing manah kulo nanging menawi kulo tampeni kulo kuatos yen nampi duko malih yen kelampah kulo nampi duko nopo sak yaketen pun lepat pengkale kulo milo lajeng kulo tampeni kulo lenggaken lajeng kulo kesah batos kulo badho pun dukani jer kulo sampun boten mireng rak cekap to menika wah ampuh tenan lek wangsulan karuan aku kok lho kok jeneng kok Gatot Kaca lho Prabu Kurambana dewa jebul digdaya Stimandra Guna kajengipun dadi tanggelan kula lho kok dadi tanggelan kula sak suwene Pacakara aku rak mikir-mikir to pripun la iya ya. aku tekan negara Bindarata diderekke Gatotkaca nganti bocah nom. Ana pakalian ingkang patut bocah nom sing temandang. Laku aku temandang dhewe. Lah upama aku kuwi goleke merga bisane kowe iki moncer, ora ora ana ilange wong kowe iki anakku. Sedewa kuwi dek nom kurangane moncer apa, kurangane kondang apa? Saiki mbok timbang aku sing ketok moncer, arek geduwung Gatotkaca sing moncer. kok ora prayoga nek aku sing pacakara prayogane kowe sing perang aku mbotoi kula dawi perang iya kula dipun dawi paman tentu nderek nanging yun priksa paman sampun kawon nderek nek lagi durung kalah ayen dereng kawon majing malih pilih paman sampun kawon kula aturi pitados ingkang putra Kadukaca. Aku kuwi nek kae durung kalah, ning aku kuwi mikir kowe. Mboten sah dipikir pun gede kok dipikir. Tinimbang aku sing nguncer, prayoga kowe wae ingkang nguncer. Kowe maju sampun kawon menapa dereng. Sampun den bei. Kan njaluk moncer saiki teko ora oleh-oleh ya kok. Nyatane wis kalah iku arek ngendi kalah limsing. Sopo bergancang sang ngono pabrakan? Pangling karo aku Gatut Koco. Kowe Gatut Koco. Nunggal karep karo Dewa, Dyang Gayu Dewi Andrewati. Opa bam. Kena taiman mundur Gatut Koco. Aku ora bakal Gayu Dewi Andrewati yen wis tugel bulu. Wali musuh dari aku. Kowe ini apa? Kaporo ngarso kikit tatas janggamu. Buntir pedut gulung. Bye. ngajeng-ajeng kados ngentosi kumambang kumambanging watu item sileming perahu gabus sesembahan kula sinuwun saged-caket layani ngadi kok mbrangkang-mbrangkang pangabekti kula kunjuk sinuwun yo tak tompo kok bekti kula kanjeng sinuwun Yo tak tampa sora itu. Tampa kono ora kono. Kowe iki bocah apa ya? Naus kepangabekti ditampa kok tampa kono ora kono. Keparing kula nyun priksa. Angsal damel menapa mboten. Togo kula. Bilung dawuh. Gonku gayuh Dewi Andayawati ana ingkang ngriwuk kempul barung sinang. Sinten? utusan saka negara Ngamarta Raden Sedewa. Raden Sedewa. Iya. Lajeng nanging bareng dadi Pacakara. Sedewa Raspiro kadigayani. Banjur aku tanding karo Gatukaca. Mengune ngono kok mecucu lambemu. Panjenengane ngendika ngaten menika jenenge ngece. Ngece piye? Nopo pian nate priksa togok niku nek mboten mecucu? Pun togok pundi-pundi lak nggih mecucu ngeten iki. Aku dhewe ya gumun kok urung tau kepethok togok kok ngrepes lambene. Lha tunggal dino padune arep madani wong kowe iki. menawi tanding kelayan gadut koco yuh menikah istanipun mbebayani jalaran gaduh kaca menika digdaya stimandra guna keporo nyoto kok aku wis nyoba kaprawilane tangane hantep magila-gila menika dereng menawi gaduh samun sampun matek ajinarantaka yuyu bobote pitung gunung karo sane gajah gunung diantem gaduh kaca ajur penjenengan diantem gaduh kaca kunyut kunyut kunyut kunyut ya ora kena dikukup. Kelo menawi ndarar tur kula monggo mundur kemawon. Togok kula wanter damu dalem kok Prabu. Bali aku ra entuk gawe kurang bejari tiga janggaku kok. Yen aden kaya ngopo kudu tak sembadani kadigalane gat kocok. Opo gatu kocok kali Nek ming kaya ngene iki mau aku isih saguh kembali. Oh. Gatukaca niku gadah aji esmu gunting. Menawi sampun dipun watek saged awake dadi wesi. Otot kawat balung wesi sungsum gegolok. Kulite dembogo nektra surya kanta. Granane pangot. Lengene pedhang sikute petel. Driji tengen gunting, driji tengen kiwa jungkat, dudu tukang cukur kuwi. Bathuka Coko padhake tukang cukur kowe iki. Drijine gunting dlamakan pacul dengkul PARON. Ki gangeril. Kowe wis tau weruh igane Gathuka Coko? Eh kira-kira kok kira-kira kok nyela-nyela wandam kaya blenyek ngono. Mila menawi DARATUR kula mundur kemawon. Aku ah, ora wedi kok. Gatukaca menika sampun ati dados jaguning dewa tur sakit mungkasi karya kala skipun iku digdaya stimandraguna dewa kabeh kalah mungsuh gaduh kaca bisa tugel gulune aku ora wedi kok ora wedi karemu kandhani ngayal kowe wae lungsing matur matur ngersa paduka kanjeng diwaji iya menawi panjenengan daratur kula monggo mundur kemawon jalaran Gatot Kaca menika estu digdaya awit ing teng menika daratur kula mangga kondur kemawon ingkang menika menawi mboten daratur kula nyemanggaaken beja cilaka manglakoni dhewe ingkang menika menawi panjenengan ngeman sugeng paduka mangga mundur mawon ingkang menika bocah garwa omong momo